Doktor je napravio trosplatnicu i on napravio trosplatnicu. Doktor fasadu na kuću i on fasadu na kuću. Doktor hoće prodati svoju kuću, koliko košta je 150.000, kad Cigo 300.000 moja košta. <laughs> Doktor, pa dobro, ista kuća moja, ista tvoja, na istom mjestu, komšija smo i tako dalje. I kad je u tebe komšija Cigo, a u mene je doktor. Razlika je u komšiluku. Dakle, poučan je, poučna je stvar, dakle, čovjek, čovjek zaista treba misliti o tome koga će odabrati sebi za komšiju. Jer dobar komšija, dobar komšija je zaista velika blagodat. A loš komšija može čovjeku zaista biti uzrok agonije u životu subhanallah, ima situacija koje naravno ne mogu neke stvari detaljisati, ali navest ću vam samo neke detalje i primjere toga. Kad čovjek ne može izići pred svoju kuću komodno, zbog spora s komšijom, ne može u svojoj avliji normalno da živi zbog spora s komšijom njegova imovina, njegova kuća, njegova avlija, ali ne može da živi u rahatu upravo zbog svađe s komšijom. Zato čovjek treba voditi računa o tome da ako već može da bira komšivog da, da povede računa o tome da izabere sebi hajerni komšiju.